बल्कि हीअं बि चवंदा आहिनि त हिन पैगुंबर उहो पाणू ठाहियो आहे चओ त जेकॾहिं मूं हुन खे पाण ठाहियो आहे त मुंहिंजो ॾोह मूं ते आहे ऐं जेकी अवी ॾोह कंदा आहियो तंहिंखां आऊं बेज़ार आहियां